Egun honen zule, itxaro bordana izidazlea, eta hilabetean behin predikuno bat harilkatzen dut Euskal Iratietako uhin hauetan. Kultura dut solas gai eta gauk barkatu baina alkoholaduta ipatuko aipatuko literaturaren aktualitateak manatzen baitu. Amaia azpeldoiek, eurizitarari esker bere azken inkestan, pasarte batean, kritikatu zuen Euskaldunon alkoholismo militantea, ikastolen edo alderdia bertzalen favoretan mozkortzeko dugun ohitura hori preseski. Batzuek biztan dena ez zuten ongi hartu, haragia, autoak, pestizidak edo alkohola iduriz, kritika ezinak diren herri bateko biztanleak garelako, beraz, iso. Robien bidea, ondorioz, egesa da, ez dute gure laguntzaren beharrik, statukuo horren mantentzeko. Urtarila idoga bururatu berri denean, gaia jogatzen duten bi liburu ez zain berri pasatu zaizkit esku hartetik. Lehena, basusarikoa dela kontsidera dezakegun marri Dariozekek 2008 batean plazaratu zuen padormir edo lorik ez novela da. Une batez kontatzen du bere insomnioaren gainditzeko alkoholaren menperat erorizela. Alkoholismo burgesa, alaina, edalea agailtzen dela ehititila airean nehok deus gabe. Edariaren obsesioa egun osoan gorputzean igotzen senditzen zuen haratzeko alkoholarekiko hitzok duraino momentu kontsolagarria biztan dena. Higuintzea zaila suertatu zitzaion, errausitu zuen, baina beti sufritzen du insomnio baz. Dariusek Moskora itxuratzea zaila da ez da? Bigarena, klerretu zarten zanz liburua da hau ere 2008 batekoa. Bere iguintzearen egunkari intimoa da, eta hor ongi azpimagatzen du alkoholismoa politikoa dela, kolektiboa, guzien baimenarekin eta benedikzioarekin egiten den zerbait. Gobernuek, maastizainek, banatzaileek, esportatzaileek, ostalerek eta idazleek halaber, alkohola osagarriaren zat ez txarra errepikatzen dute, festa giroa segurtatzen duela, autoistripoak, violentzia intrafamiliarak, askotariko eritasunak ukatuz. Klaratuz artek ahazten ez dituenak. Arazoa bere osotasunean jogatu eta liburuko ondar orrialdeetan hemendi gutxira alkohola jendartean tabakoa gaur egun bezen gaizki ikusia izanen dela iragartzen du. Anartean, egun onona zuri enzule.